50 languages. 54 54. ซื้อของ Fe compras. ดิฉันต้องการซื้อของขวัญ Voy comprar un regal. แต่เอาที่ไม่แพงมาก però res massacar อาจจะเป็นกระเป๋าถือ potser una bossa คุณอยากได้สีอะไร de quin color la vol สีดำสีน้ำตาลหรือสีขาว negra marró o blanca ใบใหญ่หรือใบเล็ก una de gran O petita. ขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะกระปุกเบลดาเกสตาใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะ És de cuir? หรือว่าทำจากพลาสติก O de plàstic? ทำจากหนังแน่นอนค่ะ De cuir, és clar. ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะ És de molt bona qualitat และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆ นะคะ I la bossa és realment a un bon preu ดิฉันชอบค่ะ M'agrada ดิฉันเอาค่ะ La compro ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะ ถ้าต้องการ La puc tornar si de cas? ได้แน่นอนค่ะ Naturalment เราจะห่อของขวัญให้คุณ L'empaquetem per regal ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ La caixa és allà